Draga braćo i cijene sestre, kao što ste već vidjeli u najavi večerašnjeg predavanja, Radi se o novim osobinama o kojima ćemo mi govoriti uz Allahovu Tebare Kevetala pomoć, odnosno o svojstvu Allahovog Tebare Kevetala lukavstva i spletke prema nevijenicima, prema munaficima, prema onima koji spletkare prema njegovim evlijama, istinskim vjernicima, oni koji se bore protiv njegove vjere, protiv njegovog šarijata, oni koji žele da Allahovo Tebare Kevetala svjetlo utrnu. Znači, ove osobine o kojima ćemo govoriti, Allah te barek i se opisuje s njima prema takvima. Znači, on je takav prema takvima koji spletkare, odnosno koji spletkare prema njegovom poslaniku sallallahu alihi vaselame, sunnetu poslanika nakon njegove smrti Kur'anu, govoru Allaha subhanahu wa ta'ala vjeri islamu znači Allahu i tebarek wa ta'ala jedno ispravno vjeri prema sljedbenicima vjere prema mu'minima, mu'minkama god pokuša, znači da bilo kakvu spletku učini prema takvima, Allah te bareke vetala spletkari, odnosno priprema lukavstvo e, prema takvima koji se bore protiv njegove te bareke uzvišene vjere i njeni, njeni sljedbenika. Zato obrate pažnju, kao što smo već u, imali običaj napominjati, u prijevod značenja kuranski ajeta koje ćemo mi večeras u Allahu Tebare Kvetala pomoć citirati, odnosno koje je naveo šehul Islam Ibn Tejmije u svojoj, odnosno u svom dijelu Akidatul Vasitije, e, koju već znači mnogo puta su spominjali da ova svojstva koja pobrajamo, koja govorimo, kojima opisujemo Allaha subhanahu wa ta'ala su svojstva koja je on e, Allah bio zadovoljan s njim e, sakupio u svom dijelu znači akidatul, akidatul vasitije. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ra'd u 13. ajetu kaže huwa shadidul mihal Govori, znači Allah te bareke vetala i on posjeduje veliko lukavstvo. Znači, ovdje se spomnje el mihal, znači lukavstvo kako kažu, kako kažu učenjaci. Zatim u suri Al Imran u 54. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa wa وَمَكَرَ Allah wallahu Khairul makirin i nevjernici počeše smišati spletke, a mi ćemo govoriti o ovim ajetima, ali je i Allah te bareke ve ta'ala spletke kovao, a Allah džalle ve ala to najbolje, to najbolje umije. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u suri Neml u 50. ajetu kaže وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ I smišali su spletke, pa i mi smo pleli spletke, Allah subhanahu wa ta'ala kaže a oni to nisu, a oni to nisu osjećali. Draga braćo i cijene sestre, ovi ajeti koje smo citirali, e, koje smo kazali sadrže potvrdu Allahovog Tebare Kevetala svojstva, odnosno e, dva svojstva njegovih dijela, njegovih radnji, a to je El i El e, Što znači, ima značenje lukavstva i spletke, a ova dva svojstva, znači ove dvije osobine su približnog značenja kao što smo kazali u prvom ajtu El Mihal. Kao što znači je došao u kuranskom ajde on kaže Vahuva šadidu li Mihal i on posjeduje veliko lukavstvo u suri Rad u 13. ajtu. Odnosno, ovo treba da se shvati da se razumije, onako kako su Selefi govorili, kako su Selefi znači ukazivali da on subhanahu wa ta'ala posjeduje veliko lukavstvo prema svojim neprijateljima. Znači nevjernicima, licemjerima, munaficima, prema onima koji ne prijatelju protiv njegovih vjernika, njegovih evlija, oni koji se bore protiv njegovih znači e, vjernika, evlija koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala koji se bore protiv poslanika e, prakse poslanika a kome Allah žele ala iskaže svoje lukavstvo takav je već poražen pobijeđen i ponižen tako učinjaci kažu, znači da Allah subhanahu wa ta'ala opisan je ovim osobinama prema onima koji te osobine, odnosno takve osobine koriste prema Allahu subhanahu wa ta'ala, sunetu poslanika, poslaniku alaih sato prijašnjim poslanicima, vjerovjesnicima, oni koji vjeruju prema Kur'anu, prema vjeri, prema dinu, prema sedbenicima vjere, znači Allah subhanahu wa ta'ala uvijek uvijek znači čeka takve, odnosno daje im vremena i prostora, a to je znači lukavstvo Allahovu subhanahu wa ta'ala im daje dug život, mogućnost, a nakon toga sjedi kazna. Jer učenjaci kažu ove osobine se mogu shvatiti kroz kuranski ajet. Djela Đelešanu kaže u suri Šura u 40. ajetu gdje kaže A kazna za zlo jeste znači slično zlo tome. Znači pogledajte, kazna, kakva očekuje kazanoga koji spletkari prema vjericima Kur'anu, sunetu poslanika sallahu alihi wasallam, je poput znači onoga što on čini, što on radi. A onaj koji će mu to učiniti, onaj koji će to dati jeste uzvišeni gospodar te te bareke Vetala. Tako da se kaže da su ovo svojstva Allahovi bareke Vetala radnji a mi smo kazali da Allah subhanahu wa ta'ala posjedi osobine sifatu zat, odnosno zatije zata njegovog uzvišnog bića i njegovih radnji fi'lije ili znači kako učenjaci kažu ehtijarije e, e, koja su uslovljena, znači ova svojstva dijela, radnje Allah subhanahu wa ta'ala su uslovljena Allahovom voljom. Allaha te bareke znači čini i radi kada hoće i kako hoće on subhanahu wa ta'ala, a kada on to ne želi, to se i ne dešava. Tako da su one znači vezane e, takve osobine za Allahu te bareke kevetala savršenu, savršenu volju. Tako da sljedbenice ehli sunneta E, znači suneta, prvi generacija, ispravnih generacija koji su na sunetu poslanika sallallahu alijih veseleme, ove osobine ne spominju kao pojedinačne, znači Allahove te barek e, osobine. U smislu da ti je dozvoljno kazati ili Allah opisati Allah spletkari. Razumijete? Znači općenito da kažete Allah spletkari. To nije znači, nije prvo dede prema Allahu subhanahu wa ta'ala se tako iskazuje i govori. Nego mora uvijek da se kaže odnosno da se e, tome doda prema kome Allah subhanahu wa ta'ala spletkari odnosno na koga se odnose Allah subhanahu wa ta'ala spletke i tako treba da se kaže da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje veliko znači svojstvo lukavstva prema svojim neprijateljima prema svojim neprijateljima razumijete tako da se u tom smislu, u tom pogledu treba tako izražavati i kazivati. Jer Ibn Kajim Rahimahullah pogledajte šta je kazao po pitanju ovih osobina. Pa kaže, Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje znači ovakvim svojstvima samo u kontekstu kazne. Oni koji znači se služe tim podlim stvarima. Pa kaže svi ajeti koji o tome govore moraju se ovako razumjeti. Pripisati ova svojstva stvorenja nije isto pripisati Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala. A kaže pribjeći ovim podlim sredstvima kada je u pitanju uzvraćanje ili kažnjavanje onoga koji se njima služi je pozitivan i opravdana stvar kod stvorenja, razumijete? Znači kada neko spletkar prema tebi, da mu uzvratiš, da mu uzvratiš, na to je pozitivno, znači i opravdano kod stvorenja. Pa kaže šta onda reći za uzvišenog stvoritelja? Znači kada je opravdano nama, da mi uzvratimo, da mi učinimo istu stvar koja nam je dozvoljena prema onima koji spletkare e, prema nama, pa kako tek onda znači kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim kaže nije dopušteno iz takvih radnji, znači takvih osobina radnji dijela Allaha te bareke ta'ala, i, e, znači izvoditi imena ni njima nazivati i opisivati Allaha subhanahu wa ta'ala jer Allah Đelšanu je opisao sebe da posjede najljepša imena. Walillahi l'asma'ul husna fad'uhu biha. Jer Allah ima i posjeduje najljepša imena i vi ga dozivajte njima. Znači nije dopušteno reći da uzvišeni Allah je taj koji vara. Znači da se opiše onaj koji vara, onaj koji spletkari, koji smijava, koji manje, znači osobine koje su došle u Kur'anu. Znači u tom znači, kontekstu nije dozvoljeno kazati da Allah posjeduje ta imena. Zbog čega? Mi ćemo znači o tome govoriti. A ovo znači Ibn Kajim spominje u svom poznatom dijelu, znači eh, Muhtasar Savajkul Mursele, a isto tako e, spominju učenjaci koji su komentarisali e, djelo Ibn Taymiya Akidatul Vasitije. Znači, na tome uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao s ovim e, osobinama tako da nije dozvoljno te osobine pogrešno tumačiti, iskretati njihovo značenje, niti kazati kao što danas govore mnogi da je to rečeno znači metaforično izraženo, metaforički da je to kazano, to u tom smislu nikada nije dozvoljno znači tako kazati i tako potvrditi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje svojstvo lukavstva i svojstvo znači spletki koja su, e, koja su e, istinska svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, ali onako kako to dolikuje uzvišenom gospodaru bez poistovjećivanja sa znači osobinama stvorenja, svojstvima stvorenja, niti ulaska u njihovu kakvoću. Sve nam je to, draga braćo i cijene e, zabranjeno. Ali ova svojstva Pogledajte, znači, e, svojstvo e, Allaha te bareke vetala mekr, znači lukavstvo i spletke, e, obuhvataju vrhunac pravednosti i mudrosti. Razumijete? Znači, obuhvataju i sadrže u sebi vrhunac pravednosti i mudrosti. E, iz ovih imena Ekeid, El Mekl, znači Lukasva iz Petke nije dozvoljeno kako smo kazali izvoti imena. Naprimjer kazati da Allah Tebare Kvetala e, je jedno od njegovih lijepih imena El Makir ili El Kaid, onaj koji Pletkari i slično. To znači nije dozvoljeno u ni u kom slučaju. Zbog čega? Zato što ove osobine kada se pogledaju nekad znači sadrži se pozitivno, a nekad negativno. Zavisno znači u kakvom kontekstu, kakvom kontekstu dolazi. A mi smo na početku naših predavanja jasno i detaljno pojasnili, znači uvodnim tim predavanjima da se sva Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena izvode iz onih osobina koje su u potpunosti osobine pohvale i savršenstva. Razumijete? Znači koje su potpunosti e, osobine znači pohvale i savršenstva. I zato kažemo odnosno činjaci ukazali da poglavlje o Allahovim tebara i kvetala svojstva dijela daleko obsežnije, e, se obuhvatnije i šire od, njeg, od poglavlja znači njegovih lijepih, lijepih imena. E, I zato mi treba da razmislimo o svim ovim kuranskim ajitima koje ćemo citirati, koje smo znači citirali na početku, kako i na koji način se Allah subhanahu wa ta'ala obraća onima koji spletkare. Ko su oni ko su ti koji su spletkarili i prema kome su spletkarili da je Allah subhanahu wa ta'ala iskazao spletkarenje prema, prema takvima. Allah Đelešanu pogledajte u sure El Enfal u 30. ajetu kaže وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah Đelešanu kaže kada su ti nevjernici zamke razapinjali. Obraća se kome? Obraća se poslaniku sallallahu alihi veseleme. E, posjeća ga na stvari koje su dešavale u Meki. A sura, kako znamo, svi znači El-Enfal je objavljena u Medini, Medinska sura, ali ovaj kuranski ajet posjeća poslanika sallallahu alihi veseleme na dešavanje koje je proživio, znači u, u Meki. Pa kaže kada su ti nevijenici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali. Oni su zamke pleli. Vojem kurun, vojem kurula Pogledajte, on su zamke pleli pa je i Allah njima zamke pleo. Jer Allah to najbolje, najbolje umije. Pojašnjenje ovoga imamo u govoru od Urve ibn Zubeda, E, Allahom da je kazao znači za govor, e, za govor Allaha subhanahu wa ta'ala oni su zamke preli pa i Allah njima zamke pleo kaže e, znači ima značenje ja sam njima pravio svoju čvrstu zamku pa sam te tako spasio od njih razumijete kada je ovaj događaj se desio šta se je znači u tom trenutku desilo vi znate ga braćo da kada su kureši odlučili da znači zadaju konačni udarac poslaniku sallahu alihi veseleme njegovoj davi u Meki, dok je još bio u Meki, oni su se sakupili u onoj svojoj poznatoj vijećni, su vijećali gdje su trebali donijeti konačnu odluku šta uraditi s poslanikom sallallahu alihi veseleme. Znači u tom skupu među njima, jedan koji je znači bio do onih mudraca, je ustao i predložio da bi trebalo poslanika sallallahu alihi veseleme uhvatiti i baciti, znači u okove, okovati ga, u tamicu ga baciti i sačekati da u takvom stanju umri. Međutim, subhala kako je došlo znači u knjigama Sire, da je u tom trenutku, znači u tom skupu boravio i sam Iblis, ali u liku starijeg čovjeka iz područja Neđda. Neđd vi znate, znači da je u tom vremenu, u tom vremenu bio poznat da posjeduje ljude, odnosno starce, mudrace koji znači su znali i umjeli savjetovati, davati znači pametne, pametne prijedloge. Pa je on znači u tom trenutku kada je čuo šta je ovaj predložio, jasno i glasno povikao znači da taj prijedlog nikako nije znači dobar, da nikako nije u redu, da se ne treba to prihvatiti. Zatim nakon toga je ustao drugi čovjek pa je predložio da poslanika Allahu alijih veseleme treba protjerati. Znači definitivno ga protjerati. I to je ibli, znači u liku čovjeka starijeg, ustao i to je odbio, nije prihvatio. Zatim treći prijedlog, nakon što su drugi kazali ostale svoje prijedloge, ustao Ebu Budžehl. Allah ga prokleo. On je ustao dao, znači, ovaj zadnji prijedlog koji su oni prihvatili. A to je, znači, da iz svakog plemena uzmu po jednog snažnog, sposobnog mladića, da im daju najoštrije sablje i da svi oni zajedno učestvuju u ubisu poslanika sallallahu i veseleme. Pogledajte. Znači to je predložio. Ali ovo mi kad pojašnjamo znači ovaj događaj, hoćemo da kažemo da su ovo spletke koje su oni kovali, o čemu su razmišljali, kako su dumali da ubiju Allahova poslanika sallallahu sallallahu alihi veseleme. Međutim, ovaj prijedlog je najpodržao ovaj iblis u liku, u liku starijeg čovjeka kada je bio tu. Znači, e, sad ste super stvar, znači, odlučili. To je ono što je najbolje. Međutim, šta se je desilo? Allah subhanahu wa ta'ala, je Džibrila, koji je došao poslaniku sallallahu alihi vseleme, naredio mu, kazao mu da je Allah Đelešanu dozvolio da on može učiniti hijđru, da on može znači otići, otići prema Medini, odnosno gradu Jesribu koji je tada imao znači ime kao Jesim, nakon toga je dobio ime Medina. Ono što želimo kazati da u ovom trenutku, znači oni su pleli zamke, kako i na koji način Allaha te, e, kako i na koji način Allahovog poslanika sallallahu alihi veseleme ubiti međutim Allah Đelešanuhu pojašnjava znači da je on isto tako pleo svoje zamke u koje su oni upali odnosno da je on sačuvao svoga poslanika sallallahu alihi veselem i tako kada gledamo u Kur'anu na mnogim mjestima svi oni koji su splatkarli, svi oni koji su pokušali ubiti nekog od vjerovjesnika, koji su kovali znači svoje spletke i zamke da Allah Đelešano pojašnjava da i on, da i on znači isto vrijeme e, svoje spletke kovao pa na kraju znači da je sačuvao te vjerovjesnike. Pogledajte u stanje u kojem je bio Isa ali salatu wasalam. Isto Allah Đelešanu kada opisuje u sura Al Imran u ajtu koji smo citirali وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ i su počeli smišati spletke, ali je Allah Đelešanu spletke isto tako koval, a Allah Đelešan najbolje umije. Kad se je to desilo? Odnosno šta su oni radili? Mi znamo, znači ako pogledamo tefsir, ako pogledamo uh, uh, hadise koji govore o, odnosno kad čitamo o kazivanjima o vjerovjesnicima, naćemo tamo znači predaje, da se govori o skupini jevreja koji su odlučili da napadnu Isa, odnosno da dođu da ga ubiju da mu veliko zlo. Odnosno oni su imali namjeru kako Kur'an govori o tome da ga razapnu. Da razapnu Isa, da ga ubiju znači definitivno. Međutim šta se je desilo? Allah subhanahu wa ta'ala prije nego što su došli u kuću, prije nego što su ušli kod Isa alijes salatu wasalam, Allah Đelešan ga je već znači u tom trenutku spasio i uzdigao sebi. A pogledajte šta kažu u Fesiri. A u tom trenutku kada su oni ušli i kada ga nisu zatekli tu, Allah Đelešanuhu Pogledajte, Allah Đelešanu jednog od njih koji je bio glavni znači pokretač da se ubije Isa a.s. stvorio lik znači tog čovjeka poput lika Isa a.s. Pa su ovi koji su upali u tu sobu uhvatili njega kad ti Isa on govori nisam, nisam znači htio da kada nisam međutim oblik mu je Allah dao znači da je poput Isa a.s. koji su oni uhvatili, ponižavali, udarali i na kraju su ga razapeli, ubili onda su ga ubili pa im se u tom trenutku pričinilo da su oni zaista ubili sa, a u stvari nisu jer Kur'an znači negira, negira to. Pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga ostavio da lutaju znači u neznanju i svojoj zabludi. Jer Allah Đelešanu kaže وقولهم أن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبح لهم pogledajte Znači ovdje Allah Đelšanu kaže va kaulim inna qatalna mesiha isebne Isa ibn Marijeme Rasulallahi vama qataluhu vama salabuhu valakin šubbiha lehum i oni koji su govorili, znači u tom trenutku mi smo ubili Mesiha, Isa, znači koji je bio sin Merijemi, da je, znači, Allahovog poslanika, a nisu, kaže, nisu ga ubili, nisu ga razapeli, već im se samo pričinilo. Allah Đelešanu, znači, negira, negira to. Odnosno, znači, sad nam je jasno gdje kaže Allah Đelešanu, u mekeru Allah, Allahu hajrul makirin. I nevjernici, znači, oni su počeli da smišaju svoje spletke, kako i na koji način ubiti Isa, ali Allah Đelešanu isto tako spletke kovao pa je spasio Isa, uzdigao ga sebi, a njih učinio tako jednog od njih da liči na Isa pa su ga ubili i ovo što se, znači o čemu Kur'an govori se je zaista, zaista tako i desilo. Kada pogledamo znači u sljedeći ajati sure e, Neml, znači 50. ajet Allah Đelešan kaže وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ I oni su smišali spletke. A kaže, mi smo pleli spletke, ali oni to nisu osjećali. Ovaj događaj, znači ovo dešavanje govori, Znači Allah Đelešanu govori o narodu e, Semud koji su htjeli znači da unište, da ubiju koga? Poslanika, e, jednog od Allahi poslanika Salih alihi salatu wasalam. I znači Allah Đelešanu opisuje znači njihov mekr njihovo spletkarenje, kako na koji način su to htjeli. Oni koji su znači živjeli u bezbožništvu, širku, kufru, nevjerstvu, koji su odbili, e, koji su odbili a nisu htjeli znači da povjeri, oni su znači njenkali njegovo poslanstvo, uopće, znači nisu htjeli da ga prihvate, ali su oni htjeli znači nastojali da ga ubiju. Pa šta, znači, u događaju o tome šta se desilo, oni su, taj grupa jedna koja se zaputila, krenula, znači, u noći. Da i niko ne vidi ne opazi da dođu znači, u takvom stanju, da iznenada znači, napadnu, iznenada napadnu Saliha i njegove ukućane, da ih sve pobiju, da niko to ne primijeti. Znači njegova poroca, niti njegovi najbliži koji su znači, u krvnom srodstvu kako ih ne bi optužili nakon toga. Pa su mislili znači, da to tako učinje da njih niko ne vidi i ne primijeti. Međutim, što je Allah Đelešan učinio? Allah Đelešan, kako su oni, kako kaže, u Amekeru Mekren, a oni su smišljali spletke, Allah što kaže, omekerna mekren. A i mi smo, znači, isto tako pleli spletku. Kakvu? Kada su došli, kada su, znači, tako, e, u takvom stanju htjeli prikasti e, Allah, poslaniku Salihu da ga napadu, znači njega, njegov poroc, Allah Đeršanuhu šalje stijenu koja se obrušava na njih sve ih, znači, usmrčuje. Niko nije preživio. Pogledajte, znači, kako Allah Đeršan čuva vjerovjesnike kako Allah Đelešanu se ponaša prema onima koji spletkare prema Allahu, prema Kitabu, prema vjeri, prema poslanicima, prema, prema sljedbenicima. Zato Allah Đelešanu govori znači u ovoj suri e, opisuje znači to stanje u suri Nemlu od 51. ajta, odnosno 50, 50. do 53. gdje kaže وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Smišali su spletke, ali i mi smo, kaže, isto tako pleli spletke. Ali oni to nisu osjećali. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين Pa pogledaj, kaže Allah Đelešanu, kakva je bila posljedica njihovog spletkarenja, kako su okončali, kako su završili, kaj unišli smo i sve, i njih i njihov narod, i njih i njihov narod. Fatilke bujutuhum havijetan bima zalemu, inne fi zalike la ajetan li qavmi ja'lemun. I Allah Žešan kaže da su njihove kuće, kaže njihove kuće su danas puste zbog nepravde koje su učinili. Zbog onoga što su radili, to je zaista pouka narodu koji, e, koji e, hoće da zna, koji zna, znači koji pamet ima. Pa Allah Žešan kaže I mi smo zaista spasili one koji su vjerovali i koji se grijeha klonili, odnosno koji su bili mutekije, koji su bili bogobojazni u tom vremenu. Znači Allah Žešan je sve njih spasio. I vidimo znači kako su okončali oni koji su spletkarili, kako su okončali znači oni koji su spletkarili. I Allah Đelšan općenito govori opisujući spletkaroše kako i na koji način se bore i zbog čega se bore protiv njegove vjere. Znači oni stalno kuju, stalno razmišljaju kako spletkariti protiv Allahve Tebare Kvetala vjere, njegovih propisa, sjedbenika, poslanika i slično. Pa kaže znači Allah subhanahu wa ta'ala innahum je kejda wa akidu kejda. Pogledajte opisuje da oni zaista spletkari, da oni zaista pokušavaju, znači i prave spletke. Ali Allah Đelešanu kaže u nastavku, a i ja pravim spletke onima koji to meni radi. Koji to meni radi. Odnosno, mu kažu, nevijenici svojim lažima odvraćaju do Allahova puta i ljudima prave spletke pozivajući ih da se znači ne pokoravaju, da se ne pridržavaju Kur'ana, da krše propise Kur'ana, znači ono sve što je došlo, što je došlo u Kur'anu. Ali Allah Đelešanu kaže i ja pravim spletke onima koji to meni radi. Kako? Kaže, to jest dopuštam da čine nepravdu kako bih ih zaveo a da to oni ne znaju. A onda ih iznenada, pogledajte, onda ih iznenada žestoko kaznio kako to samo može silni i moćni Allah te bareke o ta'ala. Zato Allah šan kaže u suri Al-Araf u 99. ajetu Efe eminu mekra Allah Fela je'menu mekra Allahi illa Pogledajte, Allah kaže, zar oni mogu biti sigurni od Allahovog mekra, njegove kazne koja iznenada dolazi, a kaže Allahove kazne se ne boji osim narod kojem je propast, propast prijestolji. Odnosno, mu fesiri kažu za ovdje, znači kako je došlo, zar se oni ne boje Allahove sile, njegove snage, njegove osvete, njegovog kažnjavanja u momentima kada su u zaboravu, kada su u gafletu, kada su u nemaru. Znači, tada u tom trenutku dala zašto se ne plaše, zašto ne strahuju, znači da ih može u tom trenutku to zadesti. I zato pogledajte Hasan al-Basri šta je kazao. Kaže Hasan al-Basri, el mu'minu bi ta'at, wa Opisujući vjernika, kaže zaista mi radi dobra djela, znači pokorava se Allahu, pokoran je uvijek. Međutim, kaže, opet se plaši, opet strahuje. Takav je, znači, plaši. E, Bojaži boji se, u stalnom je strahu. A nakon toga kaže, vel fažiru ja'melu bil ma'asi aminun. A zaista kaže, u nastavku ovoga govori e, da čovjek koji je griješnik, koji, e, koji krši Allahove propise, radi znači masijet, nepokornost Allahu Đelešanu, ali se osjeća sigurno. Znači to su dva stanja. Mu'min koji radi pokornost, koji se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu, ali u toku te pokornosti on je zaista znači, u velikom strahu, neizvjesnosti, dok stanje onoga fasika, grešnika i kada radi nepokornost, znači on se osjeća, osjeća se sigurnim. I zato Allah Žešan gore prijeti. Zašto znači oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Zašto se ne boja Allahove kazne koja dolazi iznenada, koja dolazi iznenada? <coughs> Zato kažemo, draga braće i cijene sestre, sestre, da svojstvo lukavstva i ispletkarenja također posjeduju stvorenja ljudi. Mi danas smo svjesni koliko samo nas osjeća to drugi kako spletkare, znači kako ti podmiću, kako žele da budeš upropašen i slično ali neće otvoreno, nego krijući. I ova spletka jeste nešto što znači dolazi e, da ti nisi, da ne vidiš, da nisi u stanju da to primijetiš, nego tamo negdje znači u potpunoj tajnosti, u potpunoj tajnosti se znači dešava. Međutim, ono kada se odnosi na stvorenja, kada stvorenja to posjeduju, nekada može biti pozitivna spletkarenja, znači može biti pozitivna vrsta spletkarenja, a nekada negativna odnosno može biti dozvoljna vrsta i zabranjena, zabranjena vrsta. Imamo primjer, znači, e, pozitivne vrste spletkarenja, varke, Znači da, e, da, to imaš, da to koristiš kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alihi veseleme koji bilježi znači Buharija i Muslim, a rivajet Buharije jeste da od Ebu Hurere radi Allahu da je kaže Kale semma nebiju sallallahu alihi veseleme al harbe had'a da je poslanik sallallahu alihi veseleme nazvao E, rat varkom. Razumijete, rat varkom. U drugom, znači, rivajtu muslima kaže, kala Rasulullah sallallahu alihi wasallam, al harbu hada'a. Zaista je rat varka. Znači, ovo je jedan od načina koji je dozvoljen. Znači, način koji možeš koristiti kao vid lukavstva, spletkarenja prema nevjernicima, prema neprijatelju, znači je dozvoljeni vid, a to se može znači da pojasni u, u smislu znači o, onaj u pogledu znači taktičke neke varke, strategije prema njima znači kako je nadmudriti, kako je pobijeti i slično. <clears throat> Allah kaže kada opisuje kada opisuje znači svoju vrstu spletkarenja i mi treba ovdje da znamo jednu stvar. Znači Allahovo spletkarenje prema nevjernicima, ono obuhvata draga braćo znači potpunu pravdu potpunu pravdu i vrhunac Allahove mudrosti. Znači u svakom pogledu i njegovo znači ispletkarenje prema njima je pozitivno. Nema naksa, nema znači majkavosti u tome. To je potpuno znači, e, potpuno, znači pravedno sa vrhuncem lahite barek vetala mudrosti i pozitivno. Znači ne može se drugačije, drugačije pojasniti. Allah Žešanu kaže وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ لَا ya'lamun." Pogledajte ovom kuranskom majetu. Allah Žešanu kaže a one koji naše riječi poriču, koji negiraju, mi ćemo malo pomalo a da oni neće ni znati u propast voditi malo pomalo da neće ni znati u propast voditi. U ajetu vidimo da je došla riječ el istidrađ koja ima znači obmane i lukavstva. Kako? Znači Allah šan će dati da potreje stanje u kojem se oni nalazi. To je znači jedna vrsta lukavstva i obmane prema njima od strane Allah te bareke, te bareke vetala. Jer Allah šan kaže u suri El Araf u 183. ajetu va umli lehum in neke I davat će im vremena i davat ću im vremena pa kaže obmana moja je doista žestoka, odnosno jaka i opasna. Razumijete, znači, Allah će im davati vremena, puštat, će i dozvoljavat će im da oni žive u takvom e, načinu života. Znači koja je koji očiti znači, e, e, e, odstupanje od granica Allah subhanahu wa ta'ala i suneta poslanika sallallahu Ali Allah Đelšan će im davati, znači puštat dozvoljavaći, dozvoljavat im vremena da žive u takvom stanju. Ali kaže, obmana je moja doista žestoka, odnosno kako kažu jaka, jaka i opasna. Zato učenjaci kada definišu, odnosno kada pojašnjavaju riječ elistidrač, kažu ima značenje da osoba nekada vidi stvar, znači koju osjeća, koju doživljava lijepom i korisnom po njega, ali u suštini ta stvar nije dobra po njega. Zato nevijenici kada vide u kakvom raskošu žive, znači u dunjalučkom pogledu, shvatanje i razumijevanja dunjaluka, oni misle da uživaju, a u stvari to je samo jedan vid obmane od strane Allaha te bareke Ateala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran u 180, u 178 majetu kaže ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين Allah što kaže neka nevjernici nikako i nikada ne pomisli da je dobro za njih to što im Allah subhanahu wa ta'ala daje duh život. Kad mi im duh život dajemo samo zbog toga kako bi ogrezlu grijehu i njima pripada patnja koja je sramna. Pogledajte kako Allah Đelešanu opisuje njihovo stanje, njihov duh, duh život. Jer ovaj duh život koji Malan Subhanahu Ta'ala je dao, koji mi je podario, znači na Dunjalku da ga žive, to je od jednog vida, znači Allahovog lukavstva prema nevjernicima. Onima koji ne vjeruju, koji glave okreću i ne žele se vrate Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. U suri Al-An'amu 44. majetu Allah Đelešanu kaže فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allah Đelšanu u kuranskom ajetu opisuje pa kaže i kada bi oni namjerno zaboravili ono čime su opominjani znači mi bismo im kapije svega otvorili a kada bi se onome što im je dato obradovali kada bi ugodali sve to od ljepote koje doživljavaju pogledajte Znači obradovali iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. Znači u tom trenutku kada se obraduju, kada vidite ljepote, oni se tome raduju. Ali Allah Đelešan dolazi iznenada sa kaznom, spušta svoju kaznu, pa i tako znači u tom trenutku sve, sve uništava. I to vidimo znači da je ovdje e, postepeno davanje, odnosno navođenje na još veću kaznu i odgađanje iste samo za neko vrijeme, kada imala daje dug život. Znači kada im daje, kada im omogućava da žive, da uživaju u tome, to je samo postepeno navođenje na još veću kaznu, da što više e, dožive, znači života, odnosno da bi što više griješili kako bi što veću kaznu zaslužili kod Allaha e, te bareke ta'ala. I zato Allah Đelšanu kaže Hatta bima utu i kada bi se onome što im je Allah Đelšanu dao, što im je dato, obradovali od imetka djeci na fake izobilja dunjalka kompletnog. Kaže onda u tom trenutku iznad dolazi Allahu te je tala kazna i oni bi u tom trenutku svaku nadu izgubilo bilo kakav vid hajra, u bilo kakvu vrstu znači dobra, nikada u tom trenutku više ne bi mogli se ponadati nekom hajru. Zato poslanik alejhi salatu kaže u hadisu od uh, Uqbeta ibn Amira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao iza ra'ayta Allaha yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'sihi ma yuhibbu fa huwa istidraj pogledajte zato razmislite kaže poslanik sallallahu alejhi ve ako vidiš nekog čovjeka da mu Allah daje ono što želi pored njegovih grijeha znaj da je to samo privremeno zavođenje odnosno postepeno navođenje još veću kazu razumijete Zatim kaže, thumetela Rasulullahi sallallahu ve veseleme, ajet, zatim je posle toga poslanik sallallahu ve selleme proučio ajet, falemma nesu ma dhukiru bihi fatahna alihim ebuabe kulli še'in hatta iza farihu bima utu ahaznahum baqtatan fa iza hum ublisun. U prijevod značenja znači i kada bi namjerno zaboravili ono čime su opominjani, mi bismo im kapije svega otvorili, a kada bi im se ono što im je dato, znači desilo, pred njih došlo, oni bi se tome obradovali, a nakon toga iznenada bi ih kanzli i oni bi odjednom svaku nadu, svaku nadu izgubili. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed, zatim imam Taberani, El Bejhelkija, Šeh, bani ga ocjenjuje kao hadis koji je vjerodostojan. Zato, draga braćo i cijene sestro, treba da shvatimo i vidimo, znači, da je Allah subhanahu wa ta'ala se opisao ovim savršenim svojstvima u smislu znači kada savršena kada se odnose prema nevijenica prema onima koji spletkari prema Allahu te bareke ta'ala njegovoj vjeri propisima dinu vjernicima i slično kako smo već e, kazali e, i njihova znači obmana u kojoj se nalaze znači ovi kuranski ajeti o, o, o, o vjerovjesnicima o svemu što smo znači govorili Vidimo znači u kakvoj obmani žive nevjernici i zato pogledajte šta je kazao šej Abdurrahman ibn Nasir al-Barak u komentaru uh, ovoga dijela od Ibnu Tejmija Kidatul Vasitije gdje govori znači nakon svega toga uh, komentarišući znači ove ajete koje smo za citirali kaže danas kada pogledamo u nevjerničku civilizaciju dobro brate pažnju znači kako se obraća Šej znači ovdje na ovome mjestu Kaže, danas kada pogledamo nevjerničku civilizaciju, sva njihova uživanja i njihova dostignuća, znači u tehnologiji, njihovu nadmoć nad ostalim narodima na zemlji, kaže tako mi Allaha. Kaže tako mi Allaha. Sve to ništa drugo nije sem Allahovog savršenog lukavstva i spletki prema njima. Oni žive u obmani od strane Allaha Tebare ta'ala. Jer sva materijalna, tehnička i znanstvena dostignuća su ih dovela do vrhunca oholosti, nepravde, uobraženosti, arogancije, dominacije i prevlasti. Pa kaže, nameće se pitanje da li im koristi ova razvijenost i naučna dostignuća. Ne tako mi Allaha, već tim dostignućima su povećali svoje griješe i nepokornost prema Allahu te bareke ve ta'ala. A poslanik sallallahu sallahu alihi wasallam u hadisu od Ebi Musa i Lašarija kaže Inna Allahe la yumli li zalim hatta iza ehazehu lem yuflithu. Kaže, zatim je proučio kuranski ajet وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ wa hiya ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ alimun شَدِيدٌ Pa kaže u dva, od dva sahiha, znači Buhari i Muslima se navodi predaju debu Muse Lešari radi Allahu da je Allahu poslanik sallallahu alihi vseleme kazao Allah daje nasilniku određeni rok pa kada ga uzme onda mu ne može umaći. A zatim je poslanik proučio kuranski ajet, eto tako gospodar tvoj kažnjava, a kada kažnjava znači sela i gradove koji su nasilje učinili, a njegovo kažnjavanje je bolno i žestoko. Pa zatim kaže, obaveza je muslimanima da ne podliježu životu nevijenike onome na čemu su od prividne moći snage i naučno tehnološki dostignuća. Muslimani se trebaju truditi u onome što će im koristi, od čega će im biti velika korist. Ne smiju dozvoliti da se dive nevijenicima, niti da ih veličaju, niti slijepo ponašaju i slijedi onome što će im štetiti, nikakve koristi neće im znači, ti postupci i ta djela donijeti. I ovo je šest spomenuo znači, u komentaru šer Akidatul Vasitije, koje smo na kraju našeg jučerašnjeg predavanja spomenuli. Tako, draga braću, da vidimo, znači, šehovo obraćanje, odnosno njegovi savjeti umetu poslanika sallallahu alihi vseleme kako se trebaju odnositi naspram svih ovih dešavanja, situacija u kojima žive, od svega ovoga što nevijenici danas imaju i posjeduju svojim rukama, da vidimo da je to samo prouzrokovalo veću propast, odnosno još više su dalju da lahate bare kvetala propisa islama, znači poslanika sallahu alihi vseleme, odnosno postali su znači još više oholniji, nepravedni, obraženi prema svim onima koji ne misle poput, poput njih. Tako da vjernik treba biti pametan, mudar, uzeti od onoga što će mu koristiti dunjalku i ahiretu i nastaviti svoj život bez da se divi njima. Danas, nažalost, situacija je takva da mnogi muslimani se dive nevjernicima, dive se njihovim dostignućima i svemu tome što islam znači ni u kom slučaju ne dozvolja, odnosno propis islama su suprotni, suprotni tome. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da se koristimo od ovoga što smo načeras čuli da nas poživi na hajru, usmrti na hajru, da nas uvede u dženetu prostranstva dženetska sa poslanikom sallallahu alihi vasalame, ostalim vjerovjesnicima, poslanicima i oni koji slijede na dobru do sudnjega dana. Subhanak Allahum hamdika šadan la ilaha la ente je tubu lijek, ođe hajr, što ste imali sabura da eh, se večeras družite s nama. Vassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.